Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Divdesmit sestais februāris, Gavēņa pirmā svētdiena. Lasījums no Mateja evaņģēlīja 4. nodaļas, 1. pants. Tad gars aizrāva Jēzu tuksnesī, lai viņš tiktu vēlna kārdināts. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Kopīgi pārdomāsim par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Jēzus uzsāk savu publisko darbību ar kristībām Jordānas upē. Svētā gara nonākšana par viņu ir kā formāla ieviešana amatā. Viņš atklāja sevi kā mesiju. Bet tālāk visi trīs sinaptiskie evaņģēlī mums par pārsteigumu uzsver gars, bet Jēzu tuksnesī, lai tur viņš tiktu vēl nakārdināts. Jēzum ir jāienāk cilvēka eksistences drāmā, lai glābtu ievainoto cilvēku un uzvarētu sātanu, svētais gars viņu ved uz garīgu cīņu tuksnesī kārdinājumu pavadījis Jēzu visā viņa kalpošanas ceļā. Patiesībā trīs vēlna kārdinājumi rezumē visu ļaunā gara darbību cilvēces vēsturē. Evanģēlists Matejs kārdināšanas stāstu noslēdz ar vārdiem, kur uzskatīt par netiešu norādi uz 92. psalmu, kas saka, un eņģeli viņam kalpoja, kur grēks ir uzvarēts, kur atjaunotne cilvēka saskaņa ar Dievu Tur ir eņģeļa klātbūtne. Tas tie liecina par harmoniju, līdzsvaru un dievišķo godību. Evangelija fragments par jēzus kārdināšanu tūkstnesī mums atgādina, ka kristieša dzīve ir cieņa ar ļauno. Tas mums parāda, ka Jēzus labprātīgi stājās pretī kārdinātājiem un viņu uzvarēja. Bet vienlaikus mēs tiekam brīdināti, ka vēlnam ir dota atļauja mūs kārdināt. Mums ir jāapzinās šī viltīgā ienaidnieka klātbūtne. Mums ir jāapzinās, ka ļaunam interesē mūsu mūžīgā dzīve, un viņš vēlas mūs pazudināt, vēlas mūsu krišanu. Tādēļ mums ir jābūt gataviem sevi aizstāvēt un cīnīties ar viņu. Ievērosim, ka kārdinājuma brīžos Jēzus nekad neielaižās dialogā ar vēlnu. Nekad. Viņš to nedara savas dzīves laikā, Viņš vai nu izdzen vēl no nu apsiestajiem, vai tu atmasko, bet nekad patiesībā nesarunājās. Varētu likties, ka tuksnesī tomēr notiek dialogs, jo Vēlns Jēzum izsaka trīs piedāvājumus, un Jēzus atbild. Taču Jēzus neatbild ar viņa vārdiem, viņš atbild ar Dieva vārdiem, ar trīs svēto rakstu fragmentiem, un tā vajadzētu darīt arī mums visiem. Pāvests Francis saka, iegaumējiet to un paturiet to savā sirdī, nekad nesarunājieties ar vēlmu, nevar pastāvēt nekāds dialogs, tikai Dieva vārds. Ļausim arī mēs, lai Svētais Gars ieved mūsu tuksnesī. Protams, runa ir nevis par materiālu vietu, bet pirmkārt par ieklausīšanos sevi. Atradīsim laiku lūkšanai, klusumam, Mēs esam aicināti staigāt dieva ceļu, atjaunot savas kristības solījumu un atteikties no sātana, visiem viņa darbiem, visiem viņa kārdinājumiem un uzticēt sev vairāk jaunos Marijas mātišķai aizbildniecībai. Āmen! Tad Dievs jūs bagātīgi svētī Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.